Vienuoliktas skirsnis. Jis save klausė, kas jam dabar ją atstos. Buvo akimirkų, kada jam atrodė, jog iš tiesų būtų buvę geriau eiti su žandarais į kalėjimą, kad tik nebūtų atsitikę to, kas įvyko. Šitai nebūtų jo taip jaudinę. Nors ruduo jau ėjo į pabaigą, vienur kitur už gyvatvorių, pro kurias jis žengė, dar pasitaikydavo vėlyvų gėlių ir jų kvapas jam žadino vaikystės atsiminimus. Tie atsiminimai jam buvo beveik nepakenčiami. Tiek laiko jie nedrumstė jo. Šitai visą dieną jame kaupėsi mintys, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais. Kai saulė jau ėmė krypti į vakarus ir mažiausias akmenėlis klojo ant žemės ilgą šešėlį, Žanas Valžanas sėdėjo už krūmo plačioje, visiškai dikoje, parudavusioje lygumoje. Horizonte nieko nesimatė, tik tai Alpis, nieko net nei varpinės kur nors tolimame bažnytkainyje. Žanas Valžanas buvo už kokių trijų lie nuo dienio. Už kelių žingsnių nuo krūmo per lygumą ėjo takelis. Paskendė savo niuriuose apmastymuose, kas galėjo suteikti dar baisesnį vaizdą jo skarmalams kokio nors praeivio kise, Žanas Valžanas taiga išgirdo linksmą dainelę. Jis atsigrėžė ir pamatė takelyje mažutį savo jarą – kokių 20 metų berniuką, kuris dainuodamas žengė jį su nedidelė ryla per petį ir su švilpiku dėželėje ant nugaros. Viena iš malonių linksmų berniukų, besibastančių iš vietos į vietą sudriskusiomis kelnaitėmis, pro kurių plyšius giedruoja plikijų keliai. Savo jarai, parkingiausiai savojos gyventojai, kiekvieną žiemą masiškai eidavo į Prancūziją ir bastydavosi po kaimus ir miestus, versdamiesi visokiais verslais, rodydami prijaukinto žvėriuko paukštus ir panašiai. Nenutraukdamas savo dainelis, berniukas tarpai stapteldavo ir tarytum žaisdamas kauliukais, mėčiojo ant delno keletą smulkių pinigėlių, turbūt visą savo tortą. Tų pinigėlių tarpe buvo viena keturiasdešimties sų moneta. Nepastebėdama Žano Valžano, berniukas sustojo prie krūmo ir mestelėjo aukštyn saują monetų, kurias iki šiol jam gana vikriai pavykdavo sugauti išorinę plaštakos pusę. Tačiau šį kartą 40 tiesų moneta jam iškrito ir ėmė rėdėti prie krūmo į Žano Valžano pusę. Žanas Valžanas užmynė ją koją. Tačiau berniukas akimis sekęs monetą tai pastebėjo. Jis niekiek nenustebo ir stačiai priejo prie žmogaus. Vietovė buvo visiškai dyka – kiek apriepė akis, nei lygumoje, nei ant tako nesimatė nei gyvos dvasios. Tik tai kažkur be galo aukštai danguje girdėjosi silpnas, įskrendančių paukščių vertiniais klyksmas. Berniukas stovėjo nugarai saulę, kuri pynė aukso gijas į jo plaukus ir kruvinai purpuriniu atspalviu švietė nuožmų Žano Valžano veidą. Pone, tarė mažasis savo jarą su tuo vaikišku pasitikėjimu, kuris kyla iš nežinojimo ir nekaltybės. Čia mano pinigas. Kuo tu vardu? Paklausė Žanas Valžanas. Mažiulis žervė, ponė. Eik sau, tarė Žanas Valžanas. Ponė, vėl kreipėsi berniukas. Atiduokite mano pinigą. Žanas Valžanas nuleido galvą ir nieko neatsakė. Mano pinigą, ponė, vėl pakartojo berniukas. Žanas Valžanas nepakėlė akių nuo žemės. Mano monetą šaukė berniukas – Mano balta moneta, tai mano pinigas. Žanas Valžanas tarytum nieko negirdėjo. Berniukas jam paėmė už palaidiniais apikaklis ir papurti. Tuo pat metu jis tengiasi nustumti į šalį didžiulį kaustytą batą, uždėt ant jo lobio. Aš noriu savo pinigų, keturiasdešimtiesų monetos. Berniukas pravirko. Žanas Valžanas pakėlė galvą. Jisai vis tebesėdėjo. Jo akys buvo drumstos, Jis pažiūrėjo į berniuką lyg nustebęs, paskui ištėsi ranką į savo lasdą ir suriko kraupių balsu. Kas čia? Aš, ponė, atsakė berniukas, mažiulis žervė, aš, aš. Atiduokite man keturiasdešimt sų, pakelkite koją, ponė. Paskui staigai širdės šis vaikas, šis berniukas tarė beveik grasinamų balsu. Ak, šitaip, ar jūs pakelsite koją ar ne? Pakelkite koją, sakau. A, tu vis dar čia? Užriko Žanas Valžanas, taiga atsistodamas visaugumu ir nepakeldamas kojos nuo sidabrinės monetos pridūrė. Neždinkis, kol dar sveikas. Nusigandęs berniukas pažiūrėjo jį, visas ėmė virpėti ir po kelių sekundžių, atsipekėjęs nuo apstulbimo, pasileido bėgti kiek įkabendams, nedrįsdamas nei atsisukti, nei šaukti. Kiek laiko bėgęs berniukas taip užduso, kad turėjo sustoti, ir Žanas Valžanas nugrimzdęs į susimastymą, išgirdo jį raudant. Po valandėlis berniukas dingo. Saulė nusileido, aplinkui Žaną Valžaną darėsi tamsu. Visą dieną jis nebuvo valgęs, galimas daiktas turėjo karščio. Jis tebestovėjo vienoje vietoje, nekeisdamas padėties nuo to momento, kai nubėgo berniukas. Nelygus trūkčiojantis kvėpavimas jam kilojo krūtinę. Jo žvilgsnis buvo įsmeigtas į seną mėlyno fajanso šukę, už dešimties ar dvylikos žingsnių gulinčią žolėje, tarytum jis būtų atidžiai tyrinėjęs jos formą. Staigai skrūptelėjo, tik dabar pajuto vakaro vėsą. Jis giliau užsismaukė ant kaktos kepurę, mechaniškai pasitaisė ir užsisakstė palaidinę, žengė vieną žingsnį pirmin ir pasilenkė, norėdamas pakelti nuo žemės lasdą. Šie kemirksnį jis pastebėjo 40 su monetą, jo kojos pusiau įminta į žemę ir blizgančią tarp akmenėlių. Ji tarsi persmelkė galvaninį srovė. Kasgi čia? Sumurmėjo prodanti Žanas Valžanas. Jie žengė tris žingsnius atgal, paskui sustojo, negalėdamas atitraukti žvilgsnio nuo skridinėlio, kurį ką tik laikė užminusi jo koją ir kuris dabar blizgėjo tamsoje, tarytum kažkieno atmerkta ir įdėmiai žiūrinti akis. Praslinko kelios minutės ir staigais konvulsiškai šoko prie sidabrinės monetos, pagrėbė ją, atsitėsi, peržvelgė akimis lygumą ir visas drebėdamas ėmė dairytis aplinkui, tyrinėdamas kiekvieną tašką horizonte, nelyginant išgazdintas laukiniai žvėris, ieškantis kur prisiglausti. Jis nieko neižvelgė. Artėjo naktis, lyguma dvelkė šalčiu, jos apibraižos darėsi neryškiaus tirštame violetinėme prieblandos rūke. A, sušuko jis, ir greitai ėmė žingsniuoti tą kryptimi, kur dingo berniukas. Paėjęs apie šimtą žingsnių sustojo, apsidairi, bet nieko nepamatė. Tada ėmė šaukti, kiek tik turėjo balso. Mažiulį žervė, mažiulį žervė. Paskui nutilo ir laukė, Niekas neatsakė. Laukas buvo tuščias ir niurus. Žana Valžana iš visų pusių supo erdvė. Aplinkui buvo tik tamsa, kurioje nyko jo žvilgsnis ir tyla, kurioje nyko jo balsas. Pūtė žvarbu šiaurės vėjas, kraupiai purtydamas viską aplinkui, kur mokšnių šakos su netikimu įtūžiu kratė savo liesas rankas. Sakytum, jos kažkam grasino, kažką gaudė, Jis vėl pajudo eiti, paskui leidosi bėgti, protarpiai sustodavo ir šaukdavo šiuose tyruose tokiu siaubingu ir tokiu beviltišku balsu, kokį tik galima įsivaizduoti. Mažiulį žervėjai, mažiulį žervėjai. Jeigu berniukas ir būtų jį girdėjęs, tai be abejo būtų įsigandęs ir neišdrysęs jam pasirodyti. Tačiau berniukas turbūt jau buvo toli. Žanas Valžanas sutiko raitą kunigą. Priejo prie jo ir paklausė. Ponas Klebonė, ar jūs nematėte čia einant berniuko? neatsakė kunigas. Berniuko vardu mažiulis žervė. Nieko nemačiau. Žanas Valžanas įsėmė iš piniginės dvi penkia frankės monetas ir padavė kunigui. Ponas Klebonė, tarė jis, štai jūsų vargšams. Ponas Klebonė, tai kokių dešimties metų berniukas su švilpiku, rodos ir su ryla. Jis pročėjo. Žinote, vienas iš tų savojau. Aš jo visai nemačiau. Mažiulio žervė. Ar jūs ne iš kurio nors aplinkinio sodžiaus? Jūs negalit man pasakyti. Jeigu tai toks berniukas, kaip sakote, tai jis ne vietinis. Tokių daug pereina per mūsų kraštą, jų niekas nepažįsta. Žanas Valžanas taiga įsėmė dar dvi penkia frankės monetas ir padavė kunigui. Jūsų vargšams, tarė jis. Paskui pridūrė šiurpulingų balsu. Ponas klebonė, liepkite mane suimti, aš vagis kunigas paspaudė pentinais arklį ir nušuoliavo smarkiai nusigandęs. Žanas Valžanas vėl leidosi bėgti tą pačią kryptimi. Šitaip jis nubėgo gana gerą galą, dairydamas jis aplinkui, šaukdamas berniuką, rėkaudamas, tačiau nieko daugiau nebesutiko. Kelis kartus jis buvo pasukęs iš tako ir pribėgęs prie kokio nors daikto, kuris iš tolo jam panešėjo į mažą būtybę, gulinčią ar pritūpusią ant žemės. Pasirodydavo, kad tai tik rumokšnis rakmuo, akmuo, beveik lygų su žeme. Pagaliau priejas vietą, kur kirtosi trys takai, sustojo. Jau buvo patekėjęs minulis. Žanas Valžanas dar kartą peržvelgė horizontą ir paskutinį kartą sušoko. Mažiulį žervė, mažiulį žervė. Jo balsas dingo miglose, nesukeldamas netaido. Jis dar sumurmėjo mažiulį žervė, bet jau labai silpnu beveik negirdimų balsu. Tai buvo jo paskutinė pastanga. Jam iš karto pakirto kojas. Tarytum kažkokia neregima jėga, umai jį būtų prislėgusi visų jo nešvarios sąžinės sunkumų. Visiškai netekęs, jeigu jis kreito ant didelio akmens ir įsikibęs rankomis į plaukus, įkniaubęs į kelius veidą sušuko, aš niekšas. Daugiau jo širdis negalėjo ištverti ir jis pravirko. Jis verkė pirmą kartą po devyniolikos metų. Išeidamas iš vyskupo, Žanas Valžanas jau buvo atsipalaidavęs, kaip matėme, nuo viso to, kas lygi šioliai nedavė jam ramybės. Jis pats negalėjo susivokti, kas jame vyko. Savo viduje jis priešinosi angeliškam senelio poilgiui ir jo ramiems žodžiams. Jūs man prižadėjote tapti dorų žmogumi. Aš iš jūsų perku jūsų sielą. Atimu ją iš pražūties dvasios ir atiduodu dievui. Tie žodžiai įkyrei jį persekiojo. Šitam draugiškam atlaidumui jis tengiasi pastatyti prieš pešiais tą išdidumą, kuris yra mumise likokia blogio tvirtovė. Jis neaiškiai jauti, kad šio dvasininko atlaidumas yra visų didžiausias ampulis, visų grėsmingiausia taka, kurią jis kada nors buvo patyręs. Kad jeigu prieš šį gailestingumą jis atsilaikys, tai jos siela bus galutinai surambėjusi, o jeigu pasiduos, tai turės atsisakyti nuo tos nepykantos, kurios per tiek metų pripildė jo sielą kitų žmonių polgiai ir kuri teikia jam pasitenkinimą, kad šį kartą reikia arba nugalėti, arba būti nugalėtam, ir kad dabar prasidėjo milžiniška ir lemiama kova tarp jo pagiežos ir to žmogaus gerumo. Regėdamas priešai save šias miglotas prošvaistis, jis ėjo tarytum girtas – Ar jis šitaip žingsniuodamas, klidinėdamas paklaikusiomis akimis, numanė, kokius padarinius gali jam turėti jo nuotykis dėnyje? Ar girdėjo tuos slėpiningus balsus, kurie įspėja ar persekioja žmogų tam tikrais jo gyvenimo momentais? Ar pašnipždėjo jam jausį kažkoks balsas, kad jis ką tik pergyveno iškilmingą savo likimo valandą, kad dabar jam nebėra vidurio ir jeigu jis nepasidarys geriausias iš visų žmonių, tai paliks blogiausias iš jų, kad dabar jam reikia pakilti aukščiau už vyskupą arba nupulti žemiau už katurgininką, kad jeigu jis nori būti geras, tai turi pasidaryti angelų, o jeigu nori pasilikti blogas, tai turi virsti siaubūnu. Čia vėl reikia save paklausti, ko mes jau esame save klausę kitoje vietoje – Ar jo sąmonę pasiekė nors ir blankų šešėlis to, kas vyko jo sievoje? Žinoma, nelaimė ugdo supratumą, mes jau esame šitai sakę. Tačiau abejotina, kad Žanas Valžanas būtų sugebėjęs įsiaiškinti visą, apie ką čia kalbėta. Jeigu šios mintys jam ir ateidavo į galvą, tai neusilikdavo jos smegenyse, o tik tai šmėkšteldavo, sukeldamos į kyrų, ko neskausmingą nerimą. Kai jis įsivadavo iš tos šlikščios ir tamsios klaikynės – kuri vadinama katurga. Pasirodė vyskupas ir suteikė jos sielai tokį pat skausmą, kokį galėtų padaryti per daug ryški šviesa iš patamsių išėjusio žmogaus akims. Būsimasis gyvenimas, tas jam prieinamas gyvenimas, kuris atsivėrė dabar prieš jį toks tyras ir toks spindulingas, pripildė jos sielą virpesio ir nerimo. Jisai jau visiškai nesuvokė, kas jame vyksta. Kai pelėdas taiga išvydusi tekančią saulę, taip ir katurgininkas buvo dorybės apstulbintas ir lyg apakintas. Viena buvo aišku, vienu jis nebejojo. Jis tapo kitų žmogumi, jame viskas pasikeitė ir jau nebe jo galioje buvo išplėšti iš savęs vyskupo žodžius, sujaudinusius jo sielą. Tokia buvo jo dvasios būsena, kai jis susitiko mažiulį ževri ir iš jo pavogė 40 sų. Kodėlgi pavogė? Tikriausiai jis nebūtų galėjęs to paaiškinti. Ar tai nebuvo paskutinė praiška ir tarytum paskutinė pastanga jo piktų keislų, įsineštų iš katurgus, dar jame pasilikęs linkimas į blogį, rezultatas to, kas statikoje vadinama inercijos jėga. Taip, tas tiesa, bet kartu galbūt ir ne visai taip. Pasakysime stačiai, tai ne jis pavogė, ne žmogus, pavogė žvėris, iš papratimo ir instinktyviai, beprasmiškai užmindamas koją sidabrinę monetą tuo pačiu metu, kada protas blaškėsi apsėstas daugybės neįprastų ir naujų minčių. Kai protas atbudo ir išvydo tą žvėries polgį, Žanas Valžanas su siaubu, su mauduliu širdį atšoko ir jam įsiveržė pasibaisėjimo šauksmas. Mat, keistas reiškinys įmanomas tik tokioje būklėje, kokioje jis buvo – Pavogdamas iš berniuko tuos pinigus, jis padarė tokį polgį, kurio jau nebegalėjo padaryti. Šiaip ar taip, šį paskutinė piktadarybė jam buvo lemiama. Jis taiga perskrodė chaosą viešputavusi jo protę, išblaškė jį ir atskyrusi į vieną pusę visą, kas buvo neaišku ir miglota, o į antrą pusę šviesą, paveikė dabartinį jo sielos būvį taip, kaip tam tikri cheminiai reaktyvai, kad veikia drumstą mišinį, duodami nusistoti vienam elementui ir išskirdami kitą. Pirmų pirmiausia, dar nesuspėjęs įsisamoninti ir apsvarstyti, kas atsitiko, apdujas tarytum gelbėdamasis nuo persekiojimo, iššoko ieškoti berniuko norėdamas jam sugražinti pinigus, o paskui įsitikinęs, kad tai bergždės neįmanomas daiktas, sustojo nevilties prieblokštas. Tuo momentu, kai sušuko aš niekšas, jis pamatė save tokį iš tikrųjų, tačiau Jis tiek jau buvo atsipalaidavęs nuo savęs, jokiam pasirodė tarytum jis tik vaiduoklis, o prieš jį stovi tikrasis gyvas su lasda rankoje apdriskusią palaidinę, su pilna kuprinė voktų daiktų ant nugarus ir ištengų ir niurių veidų su daugybė niekšingų keislų mintise pasibjaurėtinas katvirgininkas Žanas Valžanas. Kaip jau sakėme, daugybė perkestų nelaimių buvo padariusios jį lyg kažkokiu vizionieriumi. Taigi šitas vaizdas buvo lyg kokia vizija. Jis tikrai prieš save regėjo šitą Žaną Valžaną, jo laikų veidą. Jis beveik klausė save, kas tasai žmogus, ir tasai žmogus jam kėlė pasišlikštėjimą. Jos smegenys buvo tame įtampos ir drauge baisiaus ramybės buvyje, kada susimastymas yra toks gilus, jog nustelbė tikrovę. Žmogus nebemato aplinkui esančių daiktų, užtat jo vaizduoti sukurti pavydalai jam atrodo realūs tikroviški. Taigi Žanas Valžanas stovėjo, taip sakant, akis į akį su pačiu savimi, kontempliuodamas patį save ir tuo pačiu metu pro tą halucinaciją slėpiningoje gilumoje matė kažkokią šviesą, kuri iš pradžių jam atrodė lyg žibintas. Atidžiai įsižiūrėjęs į tą šviesą, įsižiebusią jo sąmonėje, jis išvydo, kad to šviesa turi žmogišką pavidalą ir kad tasai žibintas yra vyskupas. Jo sąmonė pakaitomis stebėjo tuodų žmonės, šitaip stovinčius priešais jį, vyskupą ir Žaną Valžaną. Niekas daugiau, kaip vien pirmasis, nebūtų galėjęs suminkštinti antrojo. Panašios ekstazės turi keistų savybių, ir viena jų kaip tik tai pasireiškė tuo, kad juo ilgiau vyko Žano Valžano haliucinacija, juo labiau jo akyse augo ir vis labiau spindėjo vyskupas o Žanas Valžanas darėsi vis mažesnis ir menkesnis, atėjo momentas, kada jis virto šešėliu ir staiga dingo, paliko tik vyskupas. Jisai pripildė nuostabaus spindėjimo visą šio nelaimingojo sielą. Žanas Valžanas verkė ilgai, verkė gailiomis ašromis, kukčiodamas, silpnas kaip moteris, baigštus kaip mažas vaikas. Kol jisai verkė, jo sąmonė vis labiau ir labiau šviesėjo, ir pagaliau sutvisko nepaprasta šviesa, žavinga ir drauge šiurpe. Jo ankstyvesnis gyvenimas, jo pirmas nusikaltimas, kuriam išpirkti jis paukojo tiek metų, jo išorinis sužiaurėjimas ir išvidinis sudiržimas, valanda, kada jis buvo paleistas iš kalėjimo, daugybė džiuginančių keršto sumanimų, tai, kas įvyko pas vyskupą ir paskutinis jo žemas polgis – 40 pavogimas iš vaiko, nusikaltimas juo niekšiškesnis ir baisesnis, kad įvyko jau po to, kai vyskupas jam atleido, visą tai atgyjo jam atminty, aiškiai iškilo prieš akis, tačiau tokioje šviesoje, kokios iki šiol jis dar nebuvo regėjęs. Jisai įsižiūrėjo į savo gyvenimą ir tasai pasirodė jam baisingas. Jisai įsižiūrėjo į savo sielą ir to jį pasirodė jam šlykšti. Vis dėlto kažkokia švelni šviesa spindėjo viršum to gyvenimo ir viršum tos sielos. Jam atrodė, kad jis mato šėtoną apšviestą rojaus šviesos. Kiek valandų jis šitaip verkė? Ką padarė po to, kai nustojo verkęs? Kur nuėjo? Šito niekas niekomet nesužinojo. Tikras dalykas atrodo tik tas, kad tą pačią naktį vežikas, kurio diližanas tais laikais kursavo tarp Grenoblio ir Dinio ir atvykdavo į Dinę apie trečią valandą ryto, važiuodamas vyskupijos gatve matė kažkokį žmogų, klūpantį stačiai ant grindinio ir besimeldžiantį tamsoje prie monsinjoro bienvienių dorų. Trečioji knyga 1817 metais 1817 metai Tai buvo metai, kuriuos Liudvikas XVIII su tikrai karališku aplombu nebepasididžiavimo vadino 22 savo viešpatavimo metais. Pagal konstitucinę hartiją, konstitucijos parodiją Burbonų suteikta Prancūzijai 1814 metais, pirmieji restauracijos metai buvo paskelbti Liudviko XVIII teisėto viešpatavimo 19 metais. Šie 1817 metai buvo Briugjero de Sorsumo šlovės metai. Visos plaukų kirpyklos vėldomosi, kad bus grįžta prie podros ir supuriantų garbanų, savo iškabas nutekliojo žydra spalva su heraldinėmis lelyjomis. Heraldinės lelyjos burbonų gerbe buvo atvaizduoti lelyjos žiedai. Tai buvo naivūs laikai, kada grafas Linčas kiekvieną sekmadienį iškilmingai sėdėdavo Saint-Germain-de-Pré bažnyčiaus seniūno garbės suolę, apsivilkęs prancūzijos pero rūbais, su raudonu ordino kaspinu, ilga nosimi ir ta didinga išraiška, kuri būdinga žmogui atlikusiam šaunų žygdarbį. Šaunusis pono Linčo žygdarbis buvo toks. Būdamas Bordo miesto meru, 1814 m. kovo 12 dieną, jis truputį per anksti atidavė miestą Angulemo kunigaikščiui. Grafo Dartua, būsimojo karaliaus karalių dešimtojo vyresnysis sunus, vadovavo prancūzų royalistiniai kariuomeniai, sodinant į sostą Liudviką XVIII. 1823 metais organizavo žygį prieš revoliucinę Ispaniją. Už tai jis ir gavo pero titulą. 1817 metų mada užmauklino mažiems nuo ketverių lygi šešerių metų berniukams – didžiulės tymo odos kepures, sausinėmis, smarkiai panašias į smailę viršius eskimų gobtuvus. Prancūzijos kariuomenė buvo prengta baltą uniformą, panašiai kaip Austrijos, pulkai vadinosi legionais, vietoje numerių jiems buvo suteikti departamentų pavadinimai. Napoleonas buvo šventosios Elenos saloje ir kadangi jam Anglija nedavė žalios gelumbės, turėjo dėvėti savo senus išverstus mundurus. 1817 metais Pelegrinis dainavo, panelė Bigotini šoko, viešpatavo potie, Odry dar nebuvo išgarsėjęs, ponia Saky stojo į Foriozo vietą, Prancūzijoje dar tebe buvo prūsai. Ponas Delalo buvo žymi persona, teisėtojai tvarkai sitvertino, nukapojusi rankas, o paskui ir galvas Plenje, Karbono ir Toleronui. Potie ir Odry, prancūzų aktoriai komikai XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Saky, XIX amžiaus pradžioje pagarsėjusi akrobatė, Foriozo, garsus virvės šokėjas, Paryžiaus liaudė švenčių dalyvis Napoleono laikais. Delalo vienas iš tų, kur vadovavo royalistiniam maištui prieš konventą, bandėm jero 13 dieną 1795 m. spalio 15. Plenjė, Karbono ir Toleranas, slaptos bonapartistų patriotų draugijos organizatoriai. Didysis Šamberjonas kunigaikštis Taleiranas ir abatas Liujį, kandidatas į finansų ministrus, žvelgčiojo vienas į antrą, šypsodamiesi kaip du augurai. Jie bu 1790 metų Liepos 14 dieną laikė iškilmingas mišes per federacijos šventę Marso lauke. Taliranas jas laikė kaip vyskupas, Liuji joms patarnavo kaip diakonas. 1817 metais šalutinėse to paties Marso lauko alėjose Lietuje mirko ir žolėje buvo didžiuliai mėlynai nudažyti mediniai stulpai su nusilupusiais erelių ir bičių paveikslais, nuo kurių buvo nusitrynęs paauksinimas. Tai buvo kolonos, kurios prieš dviejus metus laikė imperatoriaus estradą gegužės susirinkime erelį atvaizduoti Napoleono vėliavose ir auksinės bitės įsiuvinėtos ant jo mantijos buvo laikomi Napoleono imperijos simboliu. Gegužės susirinkimas šimto dienų laikotarpiu karinis paradas ir įstatymų leidžiamojo korpuso iškilmingas susirinkimas Marso laukia Paryžiuje, Napoleono suruoštas paskelbti naujai konstitucijai, kurioje jis liberalinėmis nuolaidomis mėgino patraukti į savo pusę liaudį. Vietomis jie buvo pajuodę nuo bivuakinių laužų, kuriuos kuriano austrai, turėjusiai savo barakus prie grokajų. Dvi ar trys tokios kolonos net visiškai dingo šių bivuakų ugnyje, šildydamos didžiulės kaizerininkų rankas. Gegužės susirinkimas buvo įstabus tuo, kad jis įvyko Marso lauke ir ne gegužėje, o birželyje, žodžių žaismas – Šam de me, gegužės laukas, gegužės susirinkimas ir šam de mar, kovo laukas, paprastai vadinamas Marso lauku. Šie 1817 metai turėjo dvi įžymybės – tukė leidimo Volterą ir tabokinę su konstitucijos hartyje. Paskutinis įvykis sujaudinės paryžiečius buvo nusikaltimas Doteno, kuris įmetė savo brolio galvą į gėlių rinkos baseiną – Laivyno ministerijoje dėl nelemtos medūzos, fregatos, ką tik buvo pradėtas tardymas, kuris turėjo užtraukti gėdą Šomarėjui ir apgaupti šlove Žeriko. 1816 metais prancūzų fregata Medūza ištiko katastrofa. Iš 148 keleivių mėginusių įsigelbėti valtimis ir plaustais išliko tik devini. Medūzos kapitonas Šomarėjus buvo patrauktas teisman dailininkas Žeriko išgarsėjo savo paveikslų Medūzos plaustas. Pulkininkas Selvas išvyko į Egiptą, kur turėjo tapti Suleiman Paša. Termų rūmuose ar po gatvėje buvo įsisteigęs krautuvę kažkoks kubelius. Klūnį rūmų aštuonkampio bokšto aikštelėje dar galėjai matyti nedidelę lentinę pudelę, kurioje Liudviko 16 laikais buvo Mesijė jūrų žinybos astronomo observatorija. Kunigaikštienė de Diura savo dangiškai žydro aksomo buduare, apstatytame baldai su kryžminėmis kojomis, trims ar keturiems savo bičiuliams skaitė dar neišleistą oriką. Lovre buvo gramdoma raidė N. Austerlico tiltas išsižadėjo savo vardo ir pasivadino karališkojo sodo tiltu. Dviguba mislė, nes joje slipėjo du buvusieji pavadinimai – Austerlico tiltas ir botanikos sodas – Liudvikas XVIII, kuris tebeskaitė Horacijų, nagu darydamas žymelės paraštėse, ėmė vis dėlto mąstyti apie likimą herojų, tampančių imperatoriais, bei likimą kurpių, tampančių dofinais, ir turėjo du rūpeščius – Napoleoną ir Matiureną Briuno. Prancūzų akademija paskelbė konkursą tema Laimė, kurią teikia mokslų studijavimas. Ponas Belaras garsėjo oficialia gražbilyste – Jo paunksmėje jau brendo būsimasis prokuroro padėjėjas Broe, kuriam buvo lemta tapti polio liujį kurie sarkazmų objektu. Pasirodė netikrasis Šatobrianas, vadinamas Maršanžy, ir netrukus turėjo pasirodyti netikrasis Maršanžy dar Lenkuro asmenyje. Klara Alba ir Maleka Delis buvo laikomi šedebrais. Pone Koten buvo paskelbta geriausia nūdienė rašytoja. Matiurenas Briuno, kurpiaus sūnus avantūristas, kuris kelbėsi esas Navaros princas. Liudvikas 17. 1818 metais ištremtas į Katurgą. Belaras, generalinis prokuroras, išgarsėjo savo žiaurumu restauracijos baltojo teroro metu. Brojai advokatas, o paskui prokuroras kaltintojas daugelyje politinių bylų restauracijos laikais, tame tarp ir byloje prieš Polį Liujį Kurie, rašytoją pamfletistą, kuris pasisakė prieš feodalinę reakciją Prancūzijoje iš stambiosios buržazijos pozicijų.